Naredno pitanje stiže iz Njemačke. Selam, kako će se žena odnositi prema mužu koji ne prakticira islam? Vjerovatno su u, ušli u bračnu zajednicu kada nijedno nisu bili u islamu, pa je vjerovatno žena prihvatila islam, a muž nije. Kako se postaviti u toj situaciji? Hvala Đelešenu, <clears throat> znači, podučio, uputio ga na pravi put, da pozove suproga ili suprugu, znači da nauči šta je din, šta je propis vjere i da to prihvati. Ako zaneče sve to nakon poziva i daveta, takva bračna zajednica se prekida.